Je suis content d'avoir gagné cette partie. ça n'a pas été facile, il m'a mis euh, pas mal de buts. Content bon, chaque euh, franco ezagir ditu eta hola delarik konfiantxartzen dit, eta ni hildoa euh, galtzen dit. Bena, jakin izan dut partidan berriz itzultzia eta nik ere chaque baiten ezartzia. Bena iran behar dit, untxatre batu nintzen hastian zehar, arduradunekin baita ere pampiladusekin. Eskertzen dit ere etxart nire nausia, usten behin hau trebatzeko eta partiden jokatzeko, hori dena lagungari izan zait Pour faire euh, quelques parties et bon euh, voilà aujourd'hui euh, aujourd'hui tout ça m'a servi à gagner cette partie et, et cette finale.